ayah di dalam di Ya. di konengan ayah sekalian kema kusi aja jahean kerma buku koneng gerak huntu ayah di jelma nu na koneng iya. cik eta ibi lamun jelma na koneng jorok ente te te jorok eta te ajaib ajaib dah huntu mah di mana mana ge tulang lain koneng sok bisi percaya ketrok eta huntu nu di diucuk unu aya dio kong atau Watulang jadilah mung ayat jemangun tununa koneng pasti gugusinkur sa saya Allah ibu bahasa ya nama Bar lain turutan non anjing sokieta tadi Ibu Abdi sugan aya jemput did itu cat polo aya pemuda ceger make tato keca tu leguna hari di udang soang lumpap dan cilok cek menjama orang cikakak halus ngajak salat bika betura dengan eta bahasa sana anjing cena salat ula cek bala data di mana anjingeta di masji an ceggertilan berjamaahaka Ari jager nuhii jadi imam jagger nu jadi makmum Ari pas salam eta ja te bareng hijj jadi paprok tempok pas nusa urang Assalamualaikum cek nusa urang Dowi teh melong anjing bahasajango dak santrirekga kabogo teh bahasa alus lah juga jagger di pananganaran ori bahasa diluhurna men Assalamualaikum WwB Arihanat na bahasa anak nenging pooh Ari atesok update kapan air ada ki geningnya boga HP teh udang tipeting lain salat lain wudhu nuuh dicekal naon lain Quran HP daul aya nama boro-boro para pemuda aki-aki nama semogaon karena ngaji BBMman aya kita ya karena ngaji update lain nga Bandungan ayaah mata kay nama lobat jelama nomoga HP tapi salah ngagunakan HP lain anak Kapan kalau nguruskan HP denning juro-ja kanan eh. mudah mulai HPmerkrek nana boga pemajikan nomor na ayaah HPnak aya SMS Anjung pamajikan Batur so kay gituetaup apal kayob Ari kayop mata masuk mencerong ke harapmpang naka mana kagigir eta koy pugu-puguh pamajikan giaha yangngennjajan boga duit kalah dibikin ke pamajikan Batur eta teh sing tarik sing tarik puguh-puguh imah di aya lawang pantoan kalah ngajelengtinajanla eteta oh. puh-puguh pamajikan gahyangan dibonceng Unalpoe kalah mamawa aw sejen eteta ngaana ojek gitu malain kuyup <laughs> tuyup Matara mau motorancok Nah itu koyok disarwaakan jeng-ojek pengkolan tadi <laughs> Abdi yo ya lo pedal teh ya tidak oh beda provinsi kita iya banyak Jawa Tengah ada eh, kitunya Pak Ku di desa bahasa Tarasarua di kampung bahasa Tarakur di abdi mah di Pangandaran nu kitu teh ojek gening di dewan nu kitu teh keup <laughs> Halo, cesok komo ayeuna tadi tak ibu cek bapak kuwu masjid teh erep 2, sabaraha luar biasa tapi ternyata Abi pernahkah diakak berebesmu kau pemedaran pernah jadwal etak eh, ngalangkungka masjid ke bulann puasa ternyata nu asub ke masji tem para pemuda namanya langka nu nga he eteta eh, pemain inti aki-aki <laughs> nu mod ngadang ke ni taur dina sepikir tepu yo was kanun tahu pau paupedul ke nudang na demit nya etak marundangus make rompi naon ko ya topi atau baret diilik-ilik si abah eta teh makhluk metik kunaon disebut makhluk metik si itu sabab berjalan tidak bergigi <laughs> ompong tapi norolong huntu awah lempang ngereyeuh teu jika motor mio awah gigian tapi maju halo <laughs> eh, halo saya turun mulai nombok gaun mang eta jaket gitu teh <laughs> yang menang mulung teh yang eta eh yuk masyarakat Hai pada saat kakak aya nuki <laughs> eh, se dia alus gaul gerakan kabar ah. <laughs> ah, sibu ba sad ya Nah masjid kadek Ibu y kom-komori cengwenang Mamah dada halal halalwah ka bisi kam beruran puasa orang Allah oh, wacok damabrurna ibadah malain pada ecek kudu ayo kompak ngaji di dia hadir hari balik ngaji tadi amalkan ilmu nah juga nunya alus ditariung datang kai mama dibabetkan <laughs> bener gitu oh ayo ditiung lu pada keren ngaji datang kai mama elungkan diganti ku singlet atak itu ibu ayah nama dunia teh semakin sem nini nini gak make celana street bujur lotik di acrit acrit lila-lila kapacirit ada gaul ayah nama nini nih zaman kiwari mah ningkah sok make lejing sok ayah nama lejing eh, lejing teh calana lepet gegeran anjing <laughs> ya Allah make baju dah sekitar wilayah dada lengona lurah luhur arok arokna bupati buka paha tinggi-tinggi tebeda juga jablay di pangandaran ayah di dia jablay ayah sengseong apa ente ibu sengseong jerkut apa jerkut lima las ribu toto jer dina jukut <laughs> ya ece kahada dikemas diri tetongker tongker ngaji wungkul barang yang dikemas akan mahal harganya walaupun belum tentu enak rasa oh si emak gerak gelis dikemas mah ditiung teu apa romeheun cik ibu lamun awewe tiung wae saya awon jawab saya awon awon piraku ker di angir di titiung banyak di keramas di titiung terus yang nepi utek nakadinya Eh, Ibun garis manfaatkan ibu Yu Abdi Kendiri Ka Gustilo ibadah sing ningkat masjid lebetan sokang Abdima tidak mengharapkan Bapak kepada siapaRT bapak-bapak kompak ngaji airina lebih 100 orang Dur waktu subuh ada panggilan nada dariing ngalangkungan Adan bakal ayamnya di masjid nu berjama sakit bapak-bapak keceli PRT naga duka tuhy Dan alhamdulillah abdi mah bangga tadi serupa kepala desa alhamdulillah cenah Bu Haji di Cikakak mah berjamaah tiap masjid teh disiplin da kabuktian dur waktu lohor beduges di masjid benar Heeh, dur waktu asar kohkol geus ditajug. benar uh, jadi nu pangheulana asup ka surga nage bedug jeng uh. cek bedug teh bye bye Pak RT eta bedug rek asup ka surga we di sawah Ohkah ba yuk tong aya na kahalang ku kahalangan ku hujan ku leur lamun leur kantun nyanak lamun poek nyanak baterai lamun hujan nyanda passok ibu lamun hujan di payung ka masjid Ulah tunak we di luar payung tongsok di papa payung ka masjid nihjem Atuh tegalib jeng Baturpirakueknya celo ditengah di mama di masjid papaung <laughs> ya kang kupingkan di masjid ba para pamuda ayaung nga dagoan ba Darajat jumlah natujuk likur beda jeng imah Allah ba darajatan Mapa jalan ngajug juga hiji masjid non mana nggak jawab nih tarik bari salah balikan deh maafai jalan ngajuk-juk kaki masjid Tegara sacapenak sabab ayah pamak Sudan hujan angin dara-darah gelap ukur payungungan najan poek kebar paduli kaj Suda pantas ibu atuh mesin ngeyong-ngeyong budaketa teh sholawat ada usum sholawat anu ing nada India tapi disholawatatkan ya Quan Nano jironum Haromil isdiwal asani Sisa urangal na nga ta issan niwalanitos ngadi abimababraksok dihurikan tote. cincang keling manuk cingklung cindoten plus kakolong bapak satar bulanong abi to bisa lagu India bisa nage lagu pop Sunda hararese bahasana da abadimah orang Indonesia kenah tenanaman oh ngan ulah ada sholawat ulah sok nyebutan ngaran artis aja Selimar Selina Roy Martin Ahmad Albar Betul Mas wa Salim dah Wa ikang pauji Ica Trisnawati Ita Purnamasari Almarhumah Waniko Al-Fatihah <laughs> Paes ini kardilana ah <laughs> oh, enwak eh, itu sok ingat kamari barurakdini ya gera gue tak eh, kenaikan kelas dasholawat eh, dimarawisan di hadro haditskaraoke gerabu nugis tepuguk ada sakit toge untung ayakab bisa Da tampil ngalaguna teh mimpi buruk semalam aku mimpi mimpi bujur Pakili pagiili Jong nengleti nurang Wanasari dicabak Batarashinya <laughs> ah, ah, meledakbolamat anyaron komarun komarun Tapal lho ndak yo ki. Komarun, si denan nabi, komarun wajamil, wajamil, wajamil denan nabi, wajamil. Mau dihartian kenjang tahun isuk bisa nang doi. <laughs> Oh, eh, ibu anak itu beri pendidikan. Sok nu saya mau makana lamun nyontoan budak teh ibu wiridan ajak ke masjid ku bapak aos Al-Qur'an da nah, ayeuna mah moal hese mapatahan ka budak teh ibu itu rek mana tuh kan itu rek balik tawa jalan dapur <laughs> oh, oh ibu sok ibu didik nah wahku bil Quran anak itu beri pendidikan sina bisa maca Al-Qur'an saya namanya saya ngajarkan dari nama ayaah ikqronya beda jempalah bakalan masuk ngaedjahnya Bu yalamagah hejah kebudak tema patahan bejabar pejabar pasin je ya Jabar ya ba Si <laughs> itu bahwalama kapesnu dalam pedu Ali pe usin jabar sakjabar hak kudu usaha ayalama ikqro modern Ababa gitu atata bitati ikro sok ibu jangan hanya anak untuk bisa baca Al-Quran ibu ge kudu bisa kudu hafal kudu dawa nak sabab Al-Quran tenu bakalnya angan ke ke orang di mana di kub ibu badai dikubur cik ibu hari dikubur poek ente tunggu nih nyahuan nugas ngalaman dikubur mah iya nu jawab teh ririwa sugan tenu nyang hunyar di nati hante lain ririwa <laughs> ing poek berarti nuker hi ka dua kali na ada Abdi macan apaleh duka peklukkahan teda ngalaman di kubur Can maut kuaran si itu maging <laughs> apaun cena poek tong di keutan eh, itu teririwangwakwa eh, baliklah masing-masing pe eh, tadidinati makamjung balik deka makam kurang <laughs> maybitti lemur u balik deka lemur Nunyaangan amal urang nummuekkan dosa urang ngan bener ibu urang dipuek dikubur te piraku tepuek lamun teboga amal numn mah sedangkan dikubur te nga goler sorangan di lugun tanner tukanggenhanapun giggirn balik dari ka asal ibu baklah diciptakan ku Allahtina nawan Tina tanah jadi lah salah eg kege urang bakal-balik ka kaimah dacan maut ulang nagestadfirullah! <laughs> engke mau balik TKI Imah ibi <laughs> kapan ieu hari rupanya? imah boga gening kalah rek ngaliang kawas jangkrik <laughs> Stang mun si itu mah jung balik dari katana <laughs> Allah apa ibu yang pantas kita bawa mati makanya ingat di dunia jangan ada yang mesti kita sombongkan jabatan sekalipun palang hiji palang dua geswe urang mah palang kakan lah nu ditilai ku Allah mah hanya iman dan takwanya orang terhadap Allah subhanahu dunia rek melaan mual jam makana boga motor teh tong sok dipake sombong kadar boga motor enek bari menang nganyuk kalah nupuguh puguh manyiksa diri DP 2 juta setengah ladang panasan tibatur meuli motor maksakan menang nganyuk DP 2 juta setengah setoran 500 ribu per bulan 5 tahun ngampleng ajaran kasiksa diri kang waktu Setor can aya duit Dahar temmi rasa sare ketirah Di gas motor kalah nyinyiran kanuboga Setoran Setoran Setoran setorran disadakan kelakana kiridit Kidit Bedul agul kuhutang hirup Eankitu ibirek di bawah mauwat mual regdit sanak mauwat mual. panasan Ibu ke nu batur etemah kurang Mang paat ke aya syukuri nua syukuri apa yang hidup adalah TV Ibu Alhamdulillah Abdimatduk umur-umuuran Can pernah la TV paling ngarere reti lu jam syukuri apa yang hidup adalah yang anugerah menjalani hidup ini melakukan yang terbaik jangan menyerah jangan menyerah jangan menyerah tuh tuh awas yang nyebut tuh rasakan eta eh, nu nyebut tuh teh nu begung sok panatik kabatur. batur eh itu kitu-kitu ge lumayan <laughs> Eh, cerita tapi cek manga kakak eh cek mangkusna tadi cina ah cena tubuh aja sing ikhlas weda nu ngodang lagi abdi anggap we cina dulur apun tanpa kusna kerki kieu wah dulur wah baraya <laughs> abdi mau usaha bayar we apun <laughs> ton dah dipikir-pikir mah atuh ibu ya teh abdi teh kudu nama lain kadiu akhirnya teh kudu nama kakarawang kunon abdi teh init kakarawang Karawang dipikir-pikir abdi rek naon ka Karawang <laughs> liar entah baru boro cekecek cekap di Pidu anak ibu tisadayana bapak insya Allah abdi diten injing badai terbang ke Malaysia keresan gaduh wargi di Malaysia badai syukuran sunatan si Upin jeng si Ipin <laughs> itu dah mau balik bohong mah dipercaya wae adalah ibu bapak luar biasa. Apa yang pantas kita bawa mati? Bukan harta benda bukan intan emas dan permata, bukan anak yang tidak soleh. Komo nu matak-matak jadi ngamalarat kendiri di dunia di akhirat. Nu bakal dibawa maut Allah dari iwati amal. Amal urang kapan nu modarna oge urang lain soleh. Jadi nu dibawa nage amal lamun ece maut memawa amal soleh giliran soleh maut soleh rek mau amal saha akuang bawaan watirnya cuug Cur Mingut ditanya kugus Allahleh naoncuriwa maut kammal di pau kugus na solehnya didicak ma amal <laughs> amal orang naon atau abadi nu bakal nyelamatkan di akhirat ibu lain dunia lain harta lain banda tapi hanya satu kalimat toyibah la ilaha la ilaha Muhammadur Rasul Luluh, sok ibu makana waktu ayana silahkan ibu bapak tampilan boleh beda tapi akidah kita jangan beda tetap sama la ilaha la ilaha Muhammadur rasul Luluh, sok ibu berdikir sadaya rasa serangan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sadayana subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah keluarkan suarana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. ibu angkatkan curugna sebatkan lapan Allahna Tanda tanda wahdaniat di Allah bidat di sifat fil daya hak wajib ibadah hanya satu Allah Wasaliimbari terakhir ibu Bapak Sadayana mudah-mudahan tepang urang waktu Ayena Kempelryung nyanak Barokah kasohibul hajat Bapak Kusna kali ibu pengorbandan Anjana sing dicetakku Allah jantan amal ibadah mudahhan pengorbanan Bapak Kusna di dunia sing penak sarang kabahagiaan wasilahna barokahnak mugamu ga di akhirat tepang saaran ganjaran Amin ya robbal alamin cacing ibu tong wakacangkat bujur caralik kela sabab ia pangalsan candi pungkas kudo sabab yanu hadir Abdiyakin lain jelma ungkul termasuk jurig oge di milu hadir aya juri gaya Ari jurik jeung jelemah beda jelemak ccing nasok Dino caang jurik masuk ccing Nadeno jadi lamun aya di dio Nu hadir tapi ccing dinupoek tuh itu nyumput lain jurik ya ju di ah. aya lu beda juriksa Ari jurikmah ibu ketika ajengan rek macakendua si jurik sok mangpret balik tila siun jurik ma doa jadi lamun aya ibu bapak ke ngaji di dia ajengan can macakena tapi ibu bapak balik <laughs> di helak taheta ran mingat nuki tu mal jurikwak ju ditar ju Ibu ba sad napun ibu teduh tos cape toat tengah 12 angpang nama soken aku bahasa gening Bi melikin ti Cikijing beli enteng sisi pasar mun ngaji nalila teing ya betul engges abdi mah ngajawab gitu nu lapar nu ngajawab itu riri wa ge ngajawab <laughs> riri wa ge hayang mendahar uh, ibu tos taruang tacan ari kadaharan orang dia bu di cikakak ibu daharna sok jagong atau beas <laughs> atau tong molotot ijem atau menyarekan naon Bu sanggu lain beas nganpeda eta sanggu nu di daharku urang asal natina naontina piringtina piring kosok ibidahhar dina piring Ulah nu alusdahharmadina korsi Dina samat tongsok dahar dina piring tuhilahhar bu juryongng celok na lunguran piringtag <laughs> piuldem ngan beda-beda bu makanan pokok di dia aku rejeng di Pangandaran makanan pokok nasa ngu di Maluku mah beda bu makanan pokok orang Maluku lain sangu tapi naon sagu sagu di Madura ges beda deh makanan pokok orang Madura lain sangu lain sagu makanan pokok orang Madura manaon jagong ari japati manuk <laughs> Astagfirullah japati jagong Astag Kapan Allah nyatkan japati temauk Kijam disebut jagong uh, beda Ibu di Madura mah makananpokona nawan jagong di Malukuma sagu Ari- kurangrang menon jelemak kurangmah lain sanggung kurang majelemak tinggal nu ditarnya ngarong non sorauh mana hayam et mas sora ngan sora na sora naon sora Abdidirong <laughs> sopanmu balik disebut hayam loh jauh-jauh datang ka di datang ke dia kalah dihina emaknya ayah ayam digamis eh, ojo atau <laughs> ilahar ayam ditiung atau oh ah, si ibu bapak halo i eh, kata tong seriwai eh, ojo, hmm, kan ojo teh balas bunganya cinya kenyom kenyom meseri itu nyawa di imam atau boga beas beas acan ah, <laughs> nyahoan oh beda kicup nak ojo, kicup kia menukar orang duit Eh, nggak boga duit. Kada Ece lamun teu boga duit tong sok ngadat ka salaki. Sok aya diri awe nu ngadat ka salaki lamun teu boga duit. Tah, nu kitu teh ada uang Abang? Heeh, tidak ada uang Abang. Tung kerifit, Ah, hai tulang bawang bibir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang mun salaki na carang kasalaki wong wong wong wong di dapur meni trong treng trang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit bari gutak gitek birit ngabibita sayang berit au <laughs> sok rudat atau dapat kuwu awe zaman ayah nama Ari salaki kerloba duit meni sok manja oh nih aak doi papap doi uh, sok manggil non kacaroge Hah? Bebek? Igolo ani suku jebrag. Ece, tong sok babak bebek ayo romeheun mah. Heuh we abah lah. Mun kitu lencop jika paku udah di sapatu wae. Uh, panggilan ge papap yang, Jika tetangga di abdi, bede kemana pap? Bade ngantor yang, Duh, naik Innova. Bajona bade angkat, bade kemana yang? Bade balanja pap naik Avanza. Giliran Mang Juhadi, jeng Beedoh. Ari pagawean ngaaan jengkol oh, panggilan papa piang atur-ur sad desa bang juha di badai angkat badde ka mana pap ngala jengkol yang <laughs> bede ka manang ngarame pap <laughs> ce oh, panggilan nu aus te kodu aku jeng keayaan airromehon malah abah we sok golo nubo-budakrek sa sekolah me dah papap dah mamam matak naon muluk salam. orang mau-urang kampung dah papap ka bapak na dah mamam kainungnak bogalancok ngaranah sidirn rakinit sekolah dah papap dah mamam dahdirn Ibuhan <laughs> Ibu ba Sadayana tay 2 Kawajiban teh Ibu hiji beri anak nama yang baik numuka 2 beit ayena pendidikan ka tilu terakhir Walut Imhuk min Hallin takkusna anak beri makanan anu hal untuk lal tilu sakit nu kapihatur engke doa cekap engke ku sepuhan, ku di dia ajengan hah wani piro oh, <laughs> oh yang kena, yang kene <laughs> apunten bajikan ah wios eh, tong jadi pikiran aja da ya teh amplop geus dirapat <laughs> mun pasarek dibuka doi apunten Kusna, ya da ari kamu balik mah biasana tar amplop pungkul dibikin teh nyak nu mah nu encan maduka pakusna abdi teu apal muarek nu encan ieu mah nyarioskeun nu atos pakusna kitu pakusna nu encan tong loba pikiran mangga ka nu atos geura nurutan abdi ngahaja ngobrol ayeuna supaya aya persiapan da jelema masukkeun aku kapohoan gitu Uh, uh, da memang tapi ari duit mah tidak bisa diprediksi kegede gede-gede ke letik detik itu Abdi kamar bu ngaos di Pangandaran caket Tiompok teh Pak Kusna kirang langkung 5 hmm. menit harimu baliknya 7 Abdipang Panna 5 menit Abdi itu lo mau obbrol Alhamdulillahu 5 menit dibayar 7 juta 5 menit yo di dia guys 2 jam piraku Pak Kusna tuh bisa ngalikken <laughs> sakan tenan doa beda jatah <laughs> cicing beda proyek ya <laughs> tong sok dihiji-hiji kan oh si ibu bapak pun punten pakusna punten ya mah kahadetong tong dianggap pak pakusna <laughs> nya uh, ibu bapak sadayana mengatu ya kedah sarang doa ya ayah pada melson punten iya lampu sadayana paruman sadayana tong ayah nu di bumi di luar kantenan iwal ekonomikenging di paruman soksadena paruman orang muhasabah ibubuka hadta tadi ibu kitata Suri wae bisi hidung kom kamari urang tas didekeskenku Allah 20 salapan dinten ibadah Sham di pungkasku Idil Fitri na tepan sunat di pungkas De di Sampurnakenku Mayyar jaad Pirah Billy ayah dosa perdosa nutacan katobatanku kurang manga Malangkungan ia doa kurang muhasabah gelak sok paruman helak Parman Sadayana aya tukang desa Paruman lampu oh, ibu tong protes poek di alam dunia mual sebatas poek ke urang di alam kubur so Ibu Sadayanamga urang dumus ke Allah urang muhasabaahh ke Allah tonggaliider Tong serno dipikin kok mau urusan dunia waktu sayuna urang ememutan masalah akhirat Billy ayah dosaperdosa ibu Bapaknut acan katobatan yang Kalangkungan kempleung barokah dina iyo pansan mudahdak-mhan wonng iyo jam iyo detik Allah ngalusurkan rahhmat magbioh ka urang sadayaana mga ibu bapak Sadayana urang kawitan kuhosan kalimah Toyibah simkuring au nga mutawipan ibu ba Sadayana supados tiasa nyarengan kahadetongnggaliider, kali nasing panceg emutan na sing teteg tong aya nu dibayangkandinahatidina mana sanubari ibu bapak iwal kalepatan u sadayaana baik anu berhubungan sarang hakadami baik anu berhubungan sarang Allah dosa orang mutacan katobatan waktu ayuna muga-muga sing seep dihapuntenku Allah nga langkungan angkatkana iyo pak ngawasanmga ibu ba Sadayana sarngan Abdiiti payun orang maukenhalalakalimah tayibah Bismillahirrahmanirrahim La ilaha illallah Nggak La ilaha illallah Sing kompak ikhlaskan mana sadayana La ilaha illallah la maujuda illallah La ma'buda illallah La matluba illallah La la maqsuda illallah Bismillahi tawakkalna ala Allah La haula wala quwata illa billah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Wa atubu ilaih La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minad dolimin Rabbana Dolamna Angkusana Angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Hadirin jamaah ibu-ibu bapak-bapak wargi-wargi sadaya jam ayona, menit ayona, detik ayona, wungi ayona. anggap kangge orang ia mengrupikan hari wengi jam detik nu terakhir sing hoyong istighfar dina manah orang mumpung aya kesempatan astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim hasibu ang pusakum qabla ang asabu. sing hoyong ibu bapa ngahisab karena diri orang sadaya samemeh waktos urang dihisab ku Allah tinggal sabab gesdina nalika dihisabku Allah mau ibu Bapak orangrang mual Ayah artiikna terkecuali urang uruut tiasan nanggung jawab ganasagala rupa pada melan urang lubes diidamel ke orangrang di alam dunia sing emu ibu Bapak wargawarga Abis adaak para pemuda para pamudi Ka bager gelis orang ulah gadouh cita-cita Taubat ke Allah dimana Angke urang be kolot sabab cantang tuh umur-rang nge kolot Man ka jong-joan urang nyen dosa ka guststi Allah be isuk u ge Pe na ka rasaku u be nyete peting muakhir. Isuk pa orang gesmal bisaa ngarasken peting jeung kuek na di alam dunia. Ba ta orang geskudu ngarasken puek nadi jiro kubur sabab orang geskudu waktu balik ka guststi Allah. Panon poe nuta diberrang ka rasa panas naku orang ibu bapak bein kita tenu terakhir issuk pagita u gesma bisa ngarasakan kana panas na panon poe sabab urang geskudu waktu Bken alam dunia orang geskudu waktu balik ka guststi Allah Munte mah ibu bapakdina tahun aunaku Dina peting aya nama si kene bisa kumpul riung jengdulur jeng baraah Jeng salaki jeng pamajikan jeng budak jeng hincu beting I nu terakhir Isuk pageto orangrang gesmal bisa ngumpul do jeng keluarga Sabab orang geskudu waktu balik ka Gusti Allah Ur geskudu waktuingkan alam dunia singing emuti bu bapak wargi wargis adaya Saku majal mi hirup betah ccing di dunia. menikmati fasilitas kekayaan di dunia tapi sing emut janji Allah mual sulaya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun malaikat Israel tangkos bakal tempat nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktosna beteng ibi ke orang balik ke dia ku Allah cabut nyawa beteng akang ke orang kersare ku Allah dicabut nyawa leng bas ibu Bapakpak lamun orangrang dicabutnya wa Allah Kaayaan orangrangker dihampuran dosa Kaayaan urang termacak Quran Kaayaan orangrang tertahajun Kaayaan orangrang terdiduken kuru jadi inung jenguh jadi bapak tapi sabaliknya Ibu bapak lamun urang maut keayaan orang tergedde dosa kukolo can dihampuranku jetahtangga teleh pas saya jengdulur teleh teakkur sing emmutimu ba sadaya warga-warga Abdi Jami Sakuma gagah hirup di dunia Sakumajalmi ngaraspang gagah na hirup di dunia tapi kagagahan Allah maual bisa mampu dielehkan ku kagagahan man manusia kekuatan Allah maual bisa mampu dielehkan ku kekuatan manah ketika urang paras dicabut nyawa urang mau tiasa wala kayaka terkecuali ibu bapak urang Agoler pat di Na jero pasaran diriung riung kudul dicangcerikan ku anak Jannu jadi salahki jeung pamajikan digainggeing kubudak jeng Incuchan pati Hidang da pegu di sangngkaare damu nyaring Ibidakkayan urang teges mau tuh Urrangku sanak baraya didianterken ka kuburan Sanak barayak baralik dikalburna sewang-sewangan murusken kaunaan. Urang mah ibu bapak di jeroku borro-bararo-obao pun mikiran dunya Di jero kuburihu ba puro-boo pun mikiran hartabad. Darah- urang memikiran alam kubur nusak itu poime Mikiran alam barjah, nusak itu sempitme. Sasak lamun jeng jujur cacak lamun sejujur ibudinahati rang taket ngaliwat karena pakuburan urang tus gaduh rasa keeg orang ngaliwat karena pakuburan tus gaduh rasa siun sokomo ibu bapak lamun urang asuk dari kaayaan serangan Umn terkecuali numn urang te amamalahade urang bari amal naboga Ya robban yarohim ya robban aya karim selamatatkan Abdi- Abisadadaya nu hadir dina ia tempat kau manfaatkan Abdi-habisadadaya kesempatan di dunia kamu ngalaksanakan ibadah karo Allahumlanna ya Abdi- Abis sana yanu hadir di dio embutka pun papa serngka pun bi Ibu Rama Abi itustiayun ngan Tu ke kamu Abdi ayangan ukurkan tun waasna Abdian ukurkan tun kenangan tapi hati Abdi yaro jujur Abdi Rindu kearanjunnah Abisonoaranna sing mau ibu ba. jadi inung kantos ngajerit maratan langit mauceap maratan jagat nah kan nyeri dina waktu ngalahirkan urang ke alam dunia tapi dugi kaki wari urangcan mampu nga balesnya sana dugi kaki wari urangcan mampu ngabaes kehaan u jadi inung jeng jadi bapak. Salapan bulan ibu bapak urang kantos ngakhinan rahim nu jadi innu dugiken ka anjena nang kar tengahp nyang ngigir gese nangkuban salah hari dikat pun piraku Dua tahun lamina ibu bapak urang kantosnya dab karena cipin nap na dugiken kapa Upami siang urang ammpaanggang Upami putih urang tengahari jempli. tapi nu jadi inung tearalmu jadi inung kecapek balikita orangmu jadi anakaknya tolek dicium di galeng orang liri ibarat ke naangono bena Dina nalika orang Gering ku jadi inung dibawa ke rumah sakit kajjan bandda tuhboga kajen biaya teboga bela anu jadi inung wa-wannigorban ke ka era punyam-inyum katatanga bari canngka bayang di mana jam maupun naurmu Bar canka bayang di mana ja mampu nga ganti anak nu penting budak nasehat na budak salah medduwi tapi naon yarok du di balaes kuab di habis adaa Suksana ajaan ibu bapak kehaeanu jadi inung kau urang hanya memberi ta harap kembali hanya memberi ta harap kembali tapi gannyeleng ibu bapak dugi ka langit ketuh anak nu kantus nganyi nyeri kan jadi inung kau anak nu pernah milaraan kanu jadi innu dugikenka ngecela ki soca nu jadi inung alatan nyeri ku pilara anak alatan nyeri ku tingkah laku anak anak warak barang tuang inung lapar kuno jadi anak tuli tawaran-tawaran acat anak sehat nu jadi inung Gering kuno jadi anak tuhdi longok-longok acan dugiken kangngelak ci socana nyeri ku tingkah laku anak nyeri ku pari pola anak kajjun eta budak pangkat na Kyai kajjan ge jadi haji kajjun penghar kajen harta loba, imwe tapi wai-wani nganyinyirikan u jadi inung, sauur Allah ab budak messu Allah mesuk na surga. tang bora-boro ibu ba urang asuka surga, ngame sengit na surga na o gettos diharamkanku Allah. sokomo ibu bapa lamun kurang wadi- wadi nga baukan kalau jadi inung nuge geok nu jadi inung nunya sah nu jadi ingung nuga is budak nu jadi inung nuga sunu jadi inung lombaalamun ayadina ridhona pala baklamunntadina ridhona Sutullahtilwalidin Bendu Allah aya dina bendu ibu Rama Riho Allah pihowaliiden Ridho Allah ayadina Ridho ibu Rakma, Yaro <laughs> yarohim kaibtatkan Abdi Abisya yaro Abdi- Abisadainu kagungan iburamaukanganantunken tempatken yaro arannjena diraun min rihadil jata Abdi Abisada nu hadirdinaya tempat Ibu rama Abdi nu mas keni ayat di na yaro panjangken ywa na bari tiasa ibadah Gamilkan yaro Abdi Abisadaya milik rezeib bari barokah. Paparin ya Rob kami abdi sadaya keturunan putra putu anu soleh anu solihah ya Rob rumah tangga abdi sadaya rusakinah anu mawadak warokmah tepangkan ya Rob abdi abdi sadaya serang baginda Rasul jaga dia umal paparin paparinkan syafaat nakong abdi abdi sadaya ya Rob jaga di umal kiamah apunten abdi abdi sadaya ya Rob abdi sadaya di mana maut na tepan maut husnul khotimah ya Rob Mot kan aabiisa daya kaya nuslo koima. Abi bisa ni hadirdinaya tempatyar rob di paparin yuswa. Pudak-mudahan ya rob sing enal dinsib ken tiasa angkat ka makasareng Madinah. Raban na habbla amin awazina waduriyatina purrataun wajal na lilamuttak naib ama Raban naaatipi duiya kasana wabil ahirati hasan Waina kagabannar subaha narobi ka zatihammaya sipun wasalamun ala mualinwalaqadullah kibil alamin nas akali jaba alfatti ah Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. كنعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Ridho ayah ibumu ridho Allah padamu murka ayah ibumu murka Allah padamu salina sawihan ya Rabbi bil sawihan sadayana kompak balik واغفر lana ما مضى يا واسع الكرم Allahumma salli wa sallim wa barik alaih sakitunu kapihatur kirang langkung dahapunten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi hadanallahu wa iyyakum ajmain cipeueuh jalan kabih bulu meuli kupat di abonan pepeueuh pamiwarang sur ulah ngupat ka awonan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh